Andalusam Kaže babu sivak, e, e, bab poglavlje o misvaku, misvaku za kojim se čisti e, zubi. Kaže fadluhu, ovdje ćemo se samo prošetati, kaže fadluhu, fadluhu kaže vrijednost mi svaka. kaže e, riječ poslanika sallallahu alaihi sallam u kojem je došlo. kaže esivaku matharatun lil fem mardatu li rab, e, je, kaže, e, sredstvo sa e, kojim se čisti usta i onim sa, ono sa čime se zaslužuje zadovoljstva gospodara, Allah Đelešanu. Znači, dovoljno je to fadlu u tome. Znači, prvo čistiš usta i Alašanu zadovoljan s time. Naravno, ovo automatski podovo potpada i čišćenje zuba sa drugim sredstvom, pošto kod nas nema, nema nešto što može zamijeniti, e, što je slično mi svaku, nego koriste se određene, određene znači, paste, četkice za zube i tome slično. E, kaže takidu, e, takidu in the dvo. Onda on naveo ovdje situacije u kojima je stehap koristiti misvak. Pa je ovdje naveo jedna, dvi, tri, četiri situacije, ako se može nabrojati, mada ova peta potpada pod prethodnu, i ovdje se može prigovoriti baš nije ovaj nije najbolji nije najbolji ovaj, nije spomenuo sve situacije koje su došle osnovnih hadisma, pa ćemo mi na, brzinu samo i preletiti. On je ovdje spomenuo, kaže da je, eh, preporučeno da se, da se koristi misvak prilikom abdesta, zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis mutafekun alihi la ula ana shuqa la ummati la martum bi sawak inda kulli uh, wudu'in kaže da ne bi otišao svom umetu naredio bi da koriste misva kod prilikom svakog abdesta da li sad koriste prije abdesa ili u toku abdesa ili kako, znači to sad ima za sebe. Uglavnom, da ne bi otežao na redu, što znači učinio bi obaveznim, a nije htio da u metu poslanika, što znači da je preporučeno. Kaže, e, također, došlo u vredoslovnom hadisu, samo, isti tekst hadisa, samo inde kuli salati, ko svakog namaza, prije svakog namaza da koristi mi svak. I to je sunet, to je preporučeno. Znači, očisti zube prije klanjanja namaza. E, naravno sa, sa, pa, sa mi svakome to lakše, dok, recimo u slučaju ako čovjek krene u džamiju meši, trebao bi kod kuće da uzme četkicu i da operi zube prije što krene u meši, da primini ovaj sunet naravno. E, kaže bed ubihi inde duhul menzi kaže kada bi ušao u kuću prvo što bi e, da, da što da čovjek da, da radi da uradi to da da, očisti mi svakom zube kao što obavišla obavijestila Iša radijallahu anha u hadisu kane jebde bi se vaka inde duhul menzi kaže Allahu poslanik sam kaže počinjao koristio bi misvak prvo što bi radio prilikom ulaska u kuću je očistio bi zube sami svakom hadis bilje muslim svom sahiju E, dalje kaže, bedu bihi i da kame mine Prvo što bi uradio nakon, e, nakon što se probudi i sna ustani, e, kao što došlo Adisa on jednahu kane i da kame mine lejli ševasa fahu bisivak. Kaže, jer on kaže, kada bi ustao iz sna, poslanik sallam Kaže, šauasa, a to znači očistio bi usta svoja sa misvakom. I također kaže sivak, e, bade, neomi lelio nehari, koriše misvaka na, nakon e, spavanja noću i danju. On je naveo te situacije, znači negdje četiri, pet situacija, međutim nije, nije naveo sve redu kako inače ovaj, ili islamski pravnici ili drugim uh, ili drugo kod navede hadise sve u kojem je došlo preporučena stanja kada da se čiste zubi. Uglavnom ono se svodi to znači prilikom prije abdesa da se koristi, da se oči zub koristi misvak, nakon što se e, osoba prene iz sna, nakon što se promijeni, ovdje nije naveo znači, tu staciju, nakon što se promijeni stanje u ustima. Znači promijeni se e, miris, E, ili neugodan miri zadah iz usta. Kad se promijeni zadah iz usta, znači tada je Musteha e, koristiti e, misvak ili oprati zube. Pri čitanju Kur'ana, prije čitanja Kur'ana, i to došlo vjerodosno na znači ove dvije stvari za njim nije spomenuo, pri obavljanja namaza, to je spomenuo, ulazak u mešćid ili ulazak u kuću, također koristi se misvak, i nakon dužeg vremena ako se ne koristi. Nakon dužeg vremena, nakon e, e, duže vremena, znači ako nije koristio misvak, prođe određeno vrijeme nekoliko sati, mu se da se koristi misvak ili da se opere zube i kaže nakon, ovaj, što kaže, e, tako navodi učenjaki, sam se pravnici, sufratil esna, kada, žu, kada zubi požute, promini boj, tada je mu da se koristi misvak. Znači, već kad požute, to znači da već duže vremena nije čistio, ni čistio ni četkicom, ni misvakom. E, u ovoj situaciji ti navedi, navodi se e, tih 8-9 e, situacija u kojima mu stehab da se, da se čisti, čisti zubi mi svakom, a ovo se naravno odnosi u našem slučaju da se četicom čiste zubi. U nas obično čiste zubi kad? Oni, oni jači od nas ujutro i navečer, jel tako? Ujutro kad ustani, oni jači, ujutro kad ustani, operi zube sa pastom četkicom i ono čitav dan ako mu koja mrva smeta, nešto skloni to nečim tamo vam. I onda prespavanje, opet šta? Opet opere zube. Prespavanje. To su ovi, ovi jači Oni slabiji, kaže, nisam pravo zube do 20. godine. Kad mi je pola otišlo, onda je počeo da pori zube. I tako dalje. Ili neko danima ne peri, ili peri kad u nekim, nekim bitnim situacijama pred ženitbu i tome slično. Ja. <laughs> da ne bi nastao sukob interesa. I tako dalje. Dobro. Ovaj, uglavnom, uglavnom, znači, e, pazite, misvak, e, korištenje misvaka je u arapskom svijetu malo jednostavnije se može nabaviti misvak, to je jedno e, drvo od eraka, ta vrsta drveta se zove erak, kod nas u našim uslovima nema ga, pa mi smo primili da koristimo ove četkice raznorazne. U svakom slučaju, četkicama treba pridodati oni... oni, oni, oni kako se zove, konce, isključivo, koje su isključivo zato da čišćenje hrane među zubima, jer tu nastaje problem. Ako ostane hrani među zubima, ona duže vremena ostaje, pa se napravi karijes, tako dalje, ili uzrokuje neugodan, eh, neugodan zadah i tome slično. Znači, treba koristiti eh, tu kombinaciju i konca, i paste, za, eh, i paste, i paste za zube i četkice pa da se vrši kombinacija, ono bi naj, najbolje, najidealnije bilo po pitanju toga da čovjek održava usta je to da nakon svakog jela ili nešto što pojedi da operi zube, očisti zube. Da u najmanju ruku, ako ne pastom, da očisti, znači da očisti hranu koja ima u ustima. Najmanju da očisti hranu, znači ne mora svaki put pastu da koristi, ali da očisti hranu, da izbaci iz usta, znači to bi trebao stalno da radi. ili u najgorim slučaju ako ne može ne može u svakoj situaciji da imamo kakve čačkalice, svejedno ili plastični, drveni, na koji način. Uglavnom, uh, uh, znači, ovo nam ukazuje, ovdje situaciju smo naveli, ovih 8-9 situacija ukazuje, znači, da vod računa o čistoći usta i zubi, znači, da je to, da je to od od šerijata. Ako je došlo ovako, da svakim situacijom stalno treba čist zube, Znači da, nema sumnje da, znači da, a mi nemamo sad, nemamo mi svaka, ne možemo koristiti kod nas, osim neko kao ode i tam nahađi ili ovi studentima donesu i tu koristiš malo vremena rad, rad neke promjene, onako da vidiš kako je, a znači mi ostavimo na to da koristimo ovo što imamo kod nas. I nema sumnje da, da trebamo, da bi, da bi udovoljio ovim potrebama ovdje koje spomenuti u hadisma, da, da koristimo što češće, znači ovo što imamo, od paste, od četkice paste i od, od ovih, eh, od ovih konaca ili ovih čačkalica i tome slično. U nastavku kaže uh, korištenje zubi kaže esivaku, esivaku bili isba'i da udime sivaku. Kaže da se koristi, e, da se e, misvak, misli čišćenje zubi pod misvakom, da se, koristi, da se čini sa prstom. Da se čini sa prstom ako nemaš misvaka. Kaže, zato što se prenosi od, od poslanika sam da je rekao jeđzi mine sivaki el esabi'u E, e, znači umjesto misvaka je dovoljno da se koriste prsti, da se prstima znači Međutim, ovaj hadis je slab. Slab je ovaj hadis, pogotovo u zbirkama kojim se spominje, nije čudo što je slab. Slab je hadis. E, međutim, imamo s druge strane preneseno od Ali radi Allahu Anhu, u hadijskoj bilježi imam Ahmed i hadis je vjerodostojan, gdje on pojašnjava opis namaza poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je, pa, nije pardon, opis abdesta, poslanika sam u toku abdesta spominje da bi, da bi e, očistio zube prstom. Prije abdesta, znači kada perio usta vodom, uzeo bi prstom, pa bi pa prstom očistio usta. Što je jedan vid čišćenja jel, e, zubi sa prstom i može se ubrojati pod ovo ovdje. Kod nas prije ljudi su, pošto nije bilo pasti, koristili su šta za pranje zubi? Sol. Uzeli bi sol, przu stavili so i onda bi sol razmazali po, po zubima da bi izblijeli, izblijelili zube. A danas je poznato šta, sa čime se najviše izbijeli zube? Sa sodom, bikarbonom, tako. Sin da ona štetna za dezna, tako kažu, nije baš poželjna za znači s vremena na vrijeme, ako se korista, se koristi. Da se skine ono žutilo, dobro, u nastavku kaže u osivaku li sajmi kao mi Amir, ibn Rabija, kaže da koristi postač, da koristi misvak, odnosno da opere zube, znači da je, da je, da je dozvoljeno, e, zbog hadisa Reitu Rasulallah sallallahu alaihi sallam e, ma la ahusu wa la a'uddu, kaže je tesavaku wa huwa saim. Kaže, vidio sam Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, e, znači u nebrojenim situacijama, da je, da je e, da je čistio uh, zube svakom, a bio je postač. Međutim, hadis i ovaj hadis je slab. I ovaj hadis slab, iako ga Buharija uh, spominje svom ihu muallekan, muallekan, znači bez seneda. Hadis je slab, hadis je slab i uh, mi imamo druge, uh, hadise koji, koji ukazuju na to da je dozvoljeno. u fistin shaqi illa أَنْ takune sajma Hadis vjerodostojan. Uh, i kaže balih instišak. Instišak znači unošenje vode, e, zapiranje čega? Nosa. Ubacivanje vode u nos, kaže balek, kaže, znači izaperi dobro nos, osim kad si postač. E, govorimo ovdje u kontekstu toga, e, o, govorimo ovdje o misvaku, govorimo ovdje hadis u kontekstu pranja nosa i iz razloga zbog toga znači da je nešto što je propisano da se radi da se propisano radi pranje nosa, propisano se radi, ali kaže ako si postač, znači nemoj toliko, peri ga i dalje, ali nemoj toliko. Tako i misvak, e, imamo učenjaka koji kaže da svak mekru koristiti E, zbog toga što čovjeka koristi misvak, može, ostanimo oni tragovi onaj, od rceta, pa može ostati usma, pa može, kaže, progutati. Pa onda skupina čaka kaže da je mekruh. A onda imamo druge, došlo je da, je e, da su ashabi, da je poslanik koristio da je misvak, da je koristio prilikom posla. znači ovdje da je bilo vjerodostojno ti spomenuo bi nego da je osnova da je koristio, da je došlo da je zabranjeno, da je mekru, kaže spomenuo da je mekru. Prema tome osnova da je dozvoljeno. Pa onda skupina učenjaka kaže može koristiti do podne, ne treba poslije podne i tako dalje. Znači e, skupina mi se fakija, uđu u neke detalje za koje nema dokaza. Ispravno da je misvak dozvoljeno koristiti cijelo vrijeme prilikom posta, s da treba od računa, jer onaj misvak on se pocijepa i ostanu oni komadići, da te komadića ako ostane da izbaci iz usta, a ne da ih pojede. Iako nisu hrana da je svjesno namjeru da pojede, da i ne pojedi. E, uglavnom, znači, slično u vezi ovog hadisa po pitanju pa, zapiranja nose da, je, da se koristi, znači, ali je vođen računa o tome da ne bi pojeo. Zbog toga su neki učenjaci e, spominje taj kerahijet. Dalje, e, stavljanje, ovdje sam spominje neke detalje koje možda nije bilo potrebno da spominje. Da kaže stavljanje misvaka na, na stranu jezika, da se opere, znači strana jezika, krajevi jezika da se operu. Pa spominje tu hadis, da je poslanik Salam salam ve hadis, da bi on koristio toliko uh, misvaka u ustima, kaže stavljao na krajeve jezika, kaže wa huwa Jete heuwa, znači skoro da bi povratio, znači čuje se na glas kao da će povratiti do te mjere je koristio jezik. Pa onda, ovaj, e, kaže, e, bolje koristi svježi, svježi misvak, e, nego neki drugi. Zato je, kaže, što je poslanik sam tako koristio, znači stablo od raka koje je bilo svježe, koristio bi kao misvak. <clears throat> Pa onda da spominje ovdje da je dozvoljeno tražiti od druge osobe, od druge osobe da traži da ti dadne svoj misvak, kao što je pradio poslanik sa u svojoj smrtnoj bolesti, pa je tražio misvak u svojoj smrtnoj bilosti kada je bio, pa je, pa je tražio misvak od, od Abdurrahmana ibn Bibekra pa mu je dat njegov misvak. A onda to ukazuje, kaže da nema smetnje da jedan misvak koristi više osoba, poput muž, supruga i tako dalje, kaže jer je Aisha radi, anha, E, kaže, ona je uzela misva kod poslanika, koji je dala poslanik, sam, uzela u svoje usta, pa ga ona je ublažila, napljunčena, navlažila, pa ga dala poslaniku, sallallahu ali wa selem. E, naravno, u našem, u našem znači da koristimo četkicu više osoba, je tako? A vi znate kod nas da se ratovi vode zbog toga. Koja je čija četkica i kojom će ga bojom zaokružiti, kojim ljepiljom će ga lijepi, da se zna koja će ko pogriješio, što je malo pretjerano, pazite, ne treba toliko ovaj, pretjerivati u tome, pogotovo oni koji su unutar porodice. Pijenje, jedenje iz istih kašika, pijenje iz istih čaša i čak korištenje istih četkica, znači o tome unutar porodice ne treba puno, puno ovaj, biti ovaj, pretjerano bolovat od tog iz razloga što je potvrđeno u potvrđeno praktično utvrdio jedan od šehova da najveći razlog što se otklanja urok jedni od drugih unutar porodice zbog korištenja zajedničkih stvari. Roditelj najviše ureknu svoje dijete. I alhamdulillah, pa dijete, daju djetetu ono što oni jedu. Znači, od majka uzme onu kašku, ona najviše, majka više najviše urekne svoje dijete. Ona je njeno dijete najdraži i najljepši na svijetu i urekne ga. A onda uzme svoju kaškicu i one napljunči i dadne nju dijete to Ne, na, ne namjerno, nego nenamjerno to uradi. Još da da svjesno stalno bi davala a, a, nošenje tragova od jedne osobe koja urekne drugu, uzije, uzije njegovi tragova da koristi ta osoba koja je urečena, automatski otklanja urok i to je jedan od najvećih razloga što se urok otklanja unutar porodice jedni od drugih, je to što koriste zajedničke stvari u kojima se prenose tragovi nečeg jednog do, do drugih. I to je poželjna stvar, znači tu ne treba ići u krajnost, da se dokine svega i ne treba da jedemo iz pet tanjira, ako nas pet možemo iz jedne tepsije, iz zajedničke posude, bereket silazi u jednu posudu u sredinu, kad više jedemo iz jedne čase, iz jedne tepsije, jedne pite, jedne čorbe i graha i tako dalje. Međutim, mi smo se pomodernili malo, pa sad sve idemo, sve svako pojedinačno svoje ima što je jel, ispravnije bliže ono da se radi onako kako je prenačeno od, od poslanika od ashaba. Na kraju ovdje kaže, zadnja stvar, 88. E, kaže da kada već daješ nekom drugom ovaj, misvak ili četkicu, da kreneš po veličini. Da daneš prednost onom koji je veći. Kaže, daneš prednost. Tako došlo u tekstu Arisa, tako? Jer je poslanik sallallahu lalaom u snovima vidio dva meleka pa je htio da dadne jednom od njih mi svak. Hadis bilježi Buhari muslim sva dva sahiha. Pa je onaj drugi, onaj kome davo misvak rekao njemu kebir, kebir, dadni starijem, nemoj meni da, dadni starijem, idi redom, znači, starijem su uvijek daje prednost, dadni starijem. Stariji ili A? Kako? Stariji veći fizički? starijem, starijem se misli ovdje. Da je rekao, da je već veći fizički... Kako bi rekla narodsko da je rekao da je veći fizički? Ke, a? Atfel, znači bilo vila, ne, ne kebir, kebir, znači kebir star. A, a, a, govori se o veličini. Dobro, svanak Allahumma da bantika, ašhadu na etaj, sakvirka tu bolik. Time smo završili ovo poglavlje dalo san andan jismam